chunka tawayoh kah kapitulo. Mana yachas idioma yachasqanchik kaita mas kaspaya munaichik, chuya espiritupa jusqankuna chaskiyta. Chaymantapas aswan dios manta Diosmanta willakuytaya. Pipas mana yachas yachasqan idiomakuna Dios mana rimapayan, manam tachu. Chaitaha manan pipas entiendincho. Espiritupa pakasha pakasqa rimachkaptimpas. Dios manta willakuqmi ichaha, runakunaman willan espiritupi, Kupak Chainapi Kalpanchastra hinaspa kanan copa. Mana yachasqan idiomakuna rimaja kikillanmi espiritumpi wiñan. manta willakuqñataqmi wiñachin, Ñuqaqa munaymanmi mana yachasqaykichik idiomakuna llapallaykichik rimanaykichikta. Ichaqa mastaqa munani Diosmanta willakunaykichikta. Chay ruraymi aswan allinqa mana yachasqanchik idiomakuna rimaymantaqa. Mana yachasqanchik idiomakunata rimaspaqa imam nisqantam willana iñiqkuna espiritupi wiñanankupa. Wawqi panikuna. Sichuñuqa watukamuspay kichikman huk kunapi, hinaptinqa chaiga manam servisunkichikmanchu, imapaqpas. Diospa revelawasqanta, utaq yachasqayta willaptimi ichaqa kichik tahmi, iman manta willaptipas, manta Diospa palabranmanta yachachiptipas. Ejemplo chik hinatawan arpata. Mana tunumpi manam yachachuanchu imam tukas hantapas. gerapi cornetilla mana allinta waqaptinqa, manam pipas alistakun manchu piliananpaq. kang kanman kunapipas mana intindinata entindinata rimaptikichikqa. Imaynatataq tapas yang nisqaykichiktapas, mawachik kai Kay pachapiqa achka idiomakunam kachkan, illaqa mi intindinapak. Pipas huk rima payawapting, mana intindispayqa, huk lawnasiyunniyuq runa hinam kani chayronapa. runapaq. chayronaga, huk lau huk lawnasiyunniyuq runa hinam. Chaynaqa hamkunapas Dios aswan mas Monaspaha, maskaychik manta Yaliktaha, wawqipanikuna ya Chaynaqa pipas mana yachasqan idiomata rimaspanga, Diostayama ñakuchun chayrimasqanmanta uyariqninkunaman intintichinanpaq. Mana yachasqa idiomapi Diosta mañakuptiqa espiritullaymi mañakuchkan, mana manam yachanichu imam nisqaytapas. Hinaptinqa imatataq espiritu Diostaqa mañakusaqmi yuayni chaynataq yuyayniywanpas. espiritu yuampas, chaynataq Si Sichu espiritu hina, mana jaiki idiomapi ...Dios talabaptikija... mana entiende grunaja, mana manchu... qanwan kuska gracias y imam nishaikita mana Dios man gracias husqayki allin mana mana manam espiritumbi. espiritumpi. tam juni man mantapas masta huk Idiomakuna kunampi Iñikkunapa huñunakunampi millaqa munani, llapa runakunapa entendisqan, palabra palabrallapas rimaita. Mana yachasqanku idiomapi chunka waranja palabrakuna amañaya y Amañayapi Saichikchu, wawakuna hinaha. Wawakuna hinaha Kaichik mana alinkuna ya aswan hayuayniyuq runakuna saichik. Biblia ming. Sasa rimana idiomapim chay runakunaman payasa Chaywampas manam nin mi Señor. Chainaja huk idiomakunapi rimaija, milagro hinam mana iñiqkunapaq. Manama manta Diosmanta mi ichaqa señal hina iñiqkunallapaq. Yapayan iñiqkuna huñunasqa kachkaspa, huk idiomakunapirimatinkoqa, manachu y yachaja, utaq mana iñiqa, yaykuramuspan Dios ninga, manta Diosmanta llapayanku willakuchkaptinko, mana y utaq manaraq yachaqpas, yaykuramuptinqa, llapayankum huchanta hawachispa convencichinqaku. Chaynapim, sunqumpi y yachas Inaptinmi Dios dios aduranja. Chihaptapunim dios hamkunawan kaska, nispa. Huñunakuypiqa imaynam ruranamanta. Chaynaqa wakin waking Huñunakuptikichikqa dios dios pa yachachin wakin nyatagmi dios pa revelasjanta, uyakun. wakinñataqmi mana yachasqan idiomata riman, wakinñataqmi chay rimasqanta intindichin. Llapallantaya raichik, iñiqkuna espiritumpi wiñanankupaq. Mana yachasqan idiomapi hukaqnin rimaptinga, iskay kimsallaya muyuyninpi rimachunku, hinaptin hukninñataq uyariqkunaman intindichichun, imam nisqanta. Iniqkuna huñunasqa kachkaptin, uyariqkunaman mana pipas entendichiq kaptinga, amaya pipas rimachunchu mana yachasqan Dios liapajia. rimachunku manta hinaspa diosllapaqya diosmanta iskai rimachunku iskay wakin hinaptin wakinkunañataq imanachun imam nisqankupi Hukahnin tiyaq runaman dios revelaptinga, punta rimaja upallachunya Chaynapim Diospa revelasqan chasqikunaqa, llapallaykichik sapakama rimankichik, llapallan uyariqkuna yachanankupaq, hinaspa pa revelas revelasqan Suhitanan mi espiritunta. Dios hawka kananchiktam munan, manam chahuaruraitachu. le Huñunakuyninpi, llapallan iñiqkunapa rurasqanman hinam. o upallalla kananku peja. manam rimanankuchu aswanja kasukunankum Diospa kamachikus hang hina. Imatapas yachayta munaspaqa wasipi ñaya ya husanta tapuchun. Puñunakuypi warmipa rimayninqa pinqaypaqmi. Ya dios Diospa palabranqa manam hamkunawanchu hallarirqa. Manataqmi hamkunallataqchu kichikpas. Pipas dios manta Diosmanta willakuqpaq panga. Otaqchuya espiritupa yachachisqanpaq apikuspanqa, yachachunya hamkunaman kay señor señor Kashanta. Dios Pakamachikushanta kamachikusqanta mana chaskej runaqa manam mantaya Wawqipanikuna, Diosmantaya aswanqa willakuychik, harka harkakuychikchu mana yachasqanku idiomakunapi rimaqkunatapas. Chaynaqa en aspa orden nimpi.